Вам ну, вони Отже, він е, набирає телефон, тримає е, пальця на тому важеньку, а я значить, кажу, Жанна, мене схопили. Він луп, зразу натиснув на вагу, ну як, ми з вами не так договорились. Я кажу, а що я з вами буду гратися, коли ви мене схопили, що не так. Ну, то це була така деталь, і пізніше, коли я виходжу до них і кажу, хлопці, звиняйте, значить, оце. Так вони тоді е, цікаво. Е, з таким е, серйозним виглядом. Ну, тобто я кажу, що е, Жанна знала про це, що, як, е, що мене схопили, тобто вона все ті, спалила все, що можна було. Бо вони, виявляється, в мене обшук не робили, а вони зробили обшук сусідки напротив. Бо я ж нібито вже був, мав досвід певний, що я в себе нічого не тримав, якось так і в тої сусідки знову ж позабирали ті якісь там речі, які ну, суть не в цьому. І от вони мені такі великодушні кажуть, Ну, поїхали, я кажу, отож. Вони кажуть, ви знаєте, ви залишаєтесь сьогодні вдома на ніч, а завтра зранку, от в такий-то час, в таку годину, приходьте в такий кабінет. Ну добре, ну що я відмовлятися мені, ні, я не хочу залишитися. Ну, залишив. На другий день я прийшов туди, там бачу, сидить на лавці Галя Севрок, е, там десь Семікіна, вони їх оце, е, тих, що посадили, а ті решта як свідки, а то ж вони почали. Ну і почалась та балачка, чи знаєте, світличного, чи то, те все, все е, щось днів три, і каже, нікому не розказуєте. Але в результаті я потребував, думаю собі, що я буду балакати, тим більше я відряджений, що все одно на роботі знають, що я то замішаний в цьому ділі, як каже Москаль. Я кажу, давайте мені е, повістку, щоб я офіційно мав відчитатися, бо я на відрядній оплаті праці. Він мені таки дав цю повістку, написав, що я був ці такі дні, з такої-то по таку годину. Але щось він не чекав, нічого не дізнався від мене, тільки він мене е, полякав. Ну, ми ще з вами зустрінемось, так той Рубан. Потім е, були певні, я продовжував це працювати на будівні, е, на цьому ж. І вони і так от отягнули, і той же Рубан під керівництвом цього Рубану вже от в 76-му році як я потім дізнався, значить, що вони, коли мене посадили, тут теж і отож е, і Руденка, нібито в 76-му, і так е, теж відбувалась певна е, акція тих арештів, що вони незалежно. Ну мені от вони при, підкинули чи пришили мою, яка нібито як працював службове становище в корисних цілях і так далі. І, і яка дали мені тоді 7 років. Я вже е, на всю катушку відбував їх, е, е, як має бути, в таборі теж суворого режиму, але справжнього суворого, бо цей порівнюючи з тим яваським суворим режимом і той режим, який в тій Миколаївській зоні, така Новоданилівка, 93 зона, то це як загальний режим і якийсь строгий, така різниця. Е, тут надзвичайно е, жорстка була вже умова утримання і побачення раз в рік, і так само це ще посилка чи щось. Це дуже вже справжня була строга. Хоча, як мені потім стало відомо від е, моїх колишніх співтабірників, що просто коли я е, вийшов, то десь буквально через рік після мене, навіть і той же ж Осадчий, коли вийшов, особливо коли повернувся за Леваха, після п'яти років, коли він такий відбувся п'ять років, то дуже він зле виглядав і то розповідав, що порівнюючи з тим, як було тоді, коли я був, то то все надзвичайно теж, мабуть, строга форма отримання була того режиму. І потім е, я так от слухав і ваші спогади, і вже про пермські ті табори, що це, звісно, е, вони е, відмінили цю лібералізацію цих таборів і знову ж повернулося так, як і колись. Та вже і допитували по-другому, вже тоді вже не, не, не стидалися і не боялися, бо вже вони, як кажуть, мабуть, грали в ту гру в абанк чекайте. Продовжуйте. Угу. Так, але ж е, що ще, е, може ви якісь питання спрямуєте мої так, думки? Е, от певно, це ціла епоха, сім років відбути в криміналі, це дуже цікаво. От, Про там ті порядки. Ну, але зараз, оскільки нас зараз часу мало, то ви, будь ласка, так якось так довершить. От, ну, звільнилися коли ж таки звідти. Е, ну, Ще можу е, таку е, деталь, не звільнився, що там про себе казати, життя є життя. Я, я знову ж таки не можу скаржитися <clears throat> на таку долю, як ті люди, які працювали десь там, чи психологи, чи філософи, чи журналісти, чи вчителі, чи що, що їм не давали можливість працювати. Я як будівельник, то вони е, е, не заперечували, очевидно, коли мене брали на роботу, ті, мабуть, радилися чи брати, так вони е, думають собі, ну хай працює, ну хороший спеціаліст, то хай собі працює, значить він же ж там uh -huh. шкодить. Тільки весь час, звісно, я вже знав, не вів яким розмови, ні якісь політичні теми, не суто, тільки технічна справа була. Але е, знову ж таки з приводу того режиму е, пам'ятаю, як повернувся звідтіля е, Мартиненко, то вже його три роки, то вже в Київ його не, не пустили, хоч він і в Києві був прописаний. І навіть така деталь, коли Геврича вже в Києві не пустили, ну, але він взяв в бровари собі це призначення. І от коли він приїхав в ці бровари, його там теж не приписують. Він їм починає, е, як то він мені розказував, ми з ним спілкувалися і досі е, е, інколи він як приїжджає в Київ, то ми спілкуємось. <clears throat> Зараз він працює десь там в Підгір'я, в горах таки зубним лікарем, який його перервали, він був студент третього курсу, але потім йому, до речі, той же ж під під е, протекцією е, Даніеля йому вдалося в Смоленську десь е, поновитися на той же четвертий курс і в Смоленську закінчити цю медицину, бо у нас на Україні йому би цього не дали. Так він розповідав, що в тих броварах, як він з тим начальником поліції <clears throat> чи міліції, полковником Балаком, як має призначення, ну як же так, як би на вас жалуватися. Так він спочатку балакав, балакав, а потім не витримати з такими, е, ну не трьох, а може десятиповерховими матюками. Казав, вон отсюда, тому що я тебе, э, коли дам тут закон, то ти і, і, і маму свою не пізнаєш. Буквально э, вигнав його, і він дійсно потім вже і в Броварах не міг, і він е, там е, в Прикарпатті десь спочатку. Ну, десь він там, у всякому разі, е, знайшов собі роботу. Навіть і в рідних місцях він родом з Косова. І в Косові його не пустили, а тільки десь е, чи в Сваляві, в Закарпатті, десь а там. Тож що то таке деталі. Ну, Тобто, що я, що можу сказати, далі е, знову ж таки з будівництвом зв'язане моє життя. Не можу я знову ж таки жалітися <clears throat> на е, якийсь там стан, що мене там притискали чи там е, е, не давали працювати. Е, якось ті інженери, ці технічні люди, вони хоч і ну, здебільшого вони не цікавляться національними проблемами. Це загальна така маса, і вони собі ти роботаєш, роботаєш. Тим більше, що я, як особливо другий раз, як вийшов з тої вже табору після семи років, то я вже на інженерних посадах не працював, а працював по як каже Маскаль, приобрел вторую професію, почав з плотника бетончика другого розряду і так е, дійшов аж до якогось там монтажника стальних залізотонних конструкцій. Тобто я подальше своє життя зв'язаний з будівництвом. Дякувати Богові, е, діти е, виховалися, е, можна казати, правильно. Ви, ви згадували Оксана у вас, так? Е, доня Оксана і е, син е, Іван, значить. Е, Оксана, отже, десь року 64-го. А, а хлопчик 71 го Іван. Mm. То вони вже покінчали, Оксана кінчала університет, захистила дисертацію біофізика, а син Китчо медичний, то теж займається наукою. Ми оце обоє вже з жінкою на пенсії. Маємо внуків двох від е, хлопців і дочиного, і синового. Так що якось вже ну така ще така деталь цікава, е, як ото проходили цей період е, демократичних виборів і так далі. Багато дехто з моїх приятелів чи тих же ще однодумців, якщо можна сказати, пропонували десь там була така мода, як я вже згадував, як той Луцик висовувався, так що теж якісь там депутатство. Президенти чи депутати. Депутатство була така мода, що майже всі, хто десь там відсиджував, і вони значить, е, на тому ентузіазмі проходили до е, Верховної Ради чи там до міської ради. Е, я чомусь зрозумів це маю мудру жінку, яка значить, е, пам'ятаючи, що ці е, вибори це все йде е, боротьба з всякими компроматами. І попробуй, доказуй, що я що мені просто незаслужено посадили другий раз, а нібито це використай все, що хочеш, і тільки є такий вираз. У нас в західних областях не виглуплюватися, бо це. Mm -hmm. Не всі можуть бути сенаторами, а є ж і люди, яким треба будувати, яким треба. Дехто досі, от можна на вулиці зустріти, досі про Чорновола говорить як про гвалтівника. Так, я це пам'ятаю, ту деталь, як йому. О, до речі, був це, коли були вибори ще тоді за того ж президентства його, був я в Житомирі в відрядженні випадковому. І от е, якісь там голодування, якісь там палатки. Це ж були ці ж модні е, ставили на вулицях. Ну, не так, як в нас в Києві в ці роки, отож були, коли там домоглися е, падіння масола. Хоча були такі е, лозунги геть масола Кравчука, mm. тому масол впав, а Кравчук втримався. Ну і так хтось якийсь Чорнобилець там протестував. І от була двоє про Чорновола. Та ви знаєте, та он там изнасиловал малолетку, тогда десь, ну, Я кажу, та, так ви, от у нас не сам мало таке балакає, кажуть, що він нібито на якійсь передвиборній кампанії признався в цьому і сказав, та ні, та що говорить, це було в молодості, то таке. <laughs> Так я не витримав якогось негідника того, та е, так за барки, ти такий, такий падлючий син. Та він так що, що, що? Ну добре, що їх там було е, один чи два е, такі пенсіонери, мабуть заслужені е, кагебісти, які розповсюджували такі слухи. Але ж воно вплив певний мало, і він так. особливо в тих областях, хочемо ми того чи не хочемо. Так що, власно кажучи, оце можемо і закінчимо цю е, думку на сьогодні, е, що дякую вам, що ви витратили багато свого часу. Може і для історії якоїсь комусь буде і і цікаво, хоча якась очевидиця, щоб використати його. Думаю, що е, придумаю цей варіант саме перебування в тій е, уголовній так званій зоні, е, бо у нас дуже таке, я от читаю, траплялося в літературі, що навіть друкують спогади якогось там уголовника нашого з Росії. І він розказує якісь там ті байки. І потім такі, нібито і відомі режисери ставлять кіно про цю кажуть, якусь там зону. І коли дивишся це кіно, то бачиш, що явно якась дурничка, нічого там подібного немає. Ну ви бачили, мабуть, що, ну, так, так, так, що якийсь такий так. Е, ну, бред якийсь такий, угу. коли це можна Добре. було б дійсно. Але, на жаль, я справді можу вже бігти. Дякую вам, друже. Але давайте значить, ми з вами ще зустрінемося. Ага? Ну, Очевидно, зустрінемося. Я так е, ну, думаю, що може щось буде час, що дійсно зібратися з думками, бо це ну, одне побалакав, а Добре. друге. Ми ну, домовимося, що з вами. Якщо е, десь би написати, там вже продумаєш 5 разів 10, навіть угу. і ці спогади в цьому п'ятому номері зони, вони не дуже досконалі, е, там багато є помилок, теж, очевидно, таких зворотів літературних. бо Е, Чукча не читатель, а Чукча писатель. Ну, так що ну, це таке. Мене що цікавить е, дуже ваші стосунки з Караванським, то то окрема сторінка теж. Добре, е, у нас враження таке взаємне, кажуть, повага. Ще, до речі, така цікава деталь, я то пропустив в зоні. Це одна із негарних наших рис що навіть там, коли були, то якось так е, відчувалося, хоча всі по 62 статті потрапили. Угу. І то там не знаходили спільної мови, наприклад, на Дніпрянці і е, галичани. Ну, вже в мій час було абсолютно. То може, а тоді було так е, цікаво. От, наприклад, така була одна із тих деталей, що Караванський оголошує якусь там цю голодовку, і здавалося, що треба його цілком підтримати так вони збираються на цю раду і от радяться, і отож е, львівські е, кажуть, е, я був в такій ролі, нібито хоч сам і родом з Галичини, зі Львова, але я вже киянин. І от, наприклад, Мартиненко, Осадчий, це я, і там і в всякому разі і ті львів'яни, то явно вони значить, е, не знаходили спільної мови. Цікава я, така деталь. Мене в метро не пустять. Все вас Кінець розмови 26 травня 1999 року.